บุ๊กทูเจ็ดสิบสองฮัฟตาดูดูต้อง چیزی که باید انجام گیرد ต้อง بایستن ผมต้องส่งจดหมาย من باید نامه را بفرستم ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม من باید پول هتل را پرداخت نمایم คุณต้องตื่นแต่เช้า تو باید صبح زود از خواب بلند شوی คุณต้องทำงานมาก تو باید خیلی کار کنی คุณต้องตรงเวลา تو باید وقت شناس باشی เขาต้องเติมน้ำมัน او باید بنزین بزند เขาต้องซ่อมรถ او باید ماشین را تعمیر کند เขาต้องล้างรถ او باید ماشین را بشوید เขาต้องซื้อของ او باید خرید کند เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ او باید خانه را تمیز کند เธอต้องซักเสื้อผ้า او باید لباسها را بشوید เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ ما باید چند لحظه دیگر به مدرسه برویم เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ ما باید چند لحظه دیگر سر کار برویم เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ ما باید چند لحظه دیگر پیش دکتر برویم พวกคุณต้องรอรถเมล์ شما باید منتظر اتوبوس باشید พวกคุณต้องรอรถไฟ شما باید منتظر قطار باشید พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ شما باید منتظر تاکسی باشید